Toe Samuel uitgeword het, het hy sy seens as leiers oor Israël aangestel. Die oudste se naam was Joel en die van die tweede Abia. Hulle was leiers in Beersheba, maar Samuel se seens was nie soos hy nie. Hulle het hulle verryk ten koste van ander, het omkoopgeskenke aangeneem en die rechtspraak verdraai. Al die leiers van Israël het bij mekaar gekom en na Samuel toe in Rama gegaan. Hulle het vir hom gesê, kyk, jy het uitgeword. Ik kinders is niet soos nie, nie. Staan nou liever een koning oor ons aan om oor ons te regeer, soos dit bij al die nasies is. Maar voor Samuel was dit verkeerd dat hulle gesê het, gee ons toch een koning om oor ons te regeer. Samuel het tot die Heere gebid, en die Heere het vir hom gesê, gee toe aan die verzoek van die volk en alles wat hulle van jou vraag. Hulle het u niet verwerp nie, hulle het my verwerp as koning oor hulle. Hulle het nou ook met jou gemaakt wat hulle met mij gedoen het, sedert ek hulle uit Egypte laat trek het tot nou toe, hulle het mij verlaat en ander goede gedien. Gee nou maar toe aan hulle versoek, stel die saak net baie duidelijk aan hulle, sê vir hulle wat die reg van die koning is wat oor hulle sal regeer. Samuel het al die woorden van die Heere oorgedra aan die volk wat van hom een koning gevraai het. Hy het gesê, het zal die reg wees van die koning wat oor hulle sal regeer, Jylle seens sal hy vat en partij by sy waar en perderuiters aanstel, partij om voor sy waar uit te hardloop, partij sal hy aanstel as bevelvoeders oor afdelings en onderafdelings van die leer, partij om sy lande te ploeg en sy huis in te samel, en partij om sy krijgstuig en uitrusting vir sy strijdwaans te maak. Jylle dochters sal hy vat om vir hom te meng, om vir hom te kook en te bak. Jylle beste lande, Wingerde en olijfboorde zal hij vat en aan sy ambtenare gee, van jylle saai grond en wingerde se opbrengst zal hij het tiende vat en aan sy paleispersoneel en sy ambtenare gee, jylle beste slaven, slavinne en jongmanne, en jylle donkie zal hij vat en vir sy werk gebruik, van jylle kleinvee sal hy het tiende vat, en jylle self sal sy slaven wees. Daar die dag zal jylle om hulp roep van die jylle koning vir wie jylle verkies het, maar dan zal die Heere jullie niet antwoord nie. Maar die volk het geweier om naar Samuel te luister. Hulle het vir hom gesê, nee, daar moet toch maar een koning oor ons wees. Ons wil ook soos al die nasies wees. Ons koning moet oor ons regeer, hij moet ons lei en ons oorloof voer. Samuel het naar die woorden van die volk geluister en dit vir die Heere vertel. Toe sê die Heere vir Samuel, gee toe aan hulle versoek. Stel een koning oor hulle aan. Samuel het vir die mannen van Israël gezegd: gaan jullie nou allemaal huis toe.